Davor Pejić je tehno guru. Tehnički fakultet u Rijeci svakog tjedna nas obraduje nekim novim, e, nekim novim događanjima, a recimo sutra se održava sajam karijera, job fair od 9 do 15 sati. S nama je večeras profesor Neven Bulić s Tehničkog fakulteta koji nam je došao malo pojasniti što nas to sutra očekuje. Dobro vam večer. E, dobro večer i dobro večer vašim slušateljima i hvala na pozivu. Sajom karijera po prvi put na Tehničkom fakultetu kojeg ste ukorporirali sa danom otvorenih vrata. Taj dan smo, u biti za tu manifestaciju smo skupili dva događaja. Jedan događaj je taj dan karijera koji je posvećen studentima i e, da vide u principu upoznaju neke od svojih budućih poslodavaca, a taj dan će se isto održati dan otvorenih vrata koji je namijenjen za učenike završnih razreda srednjih škola i njih očekujemo u dosta velikom broju, preko 300 nam ih se najavilo znači za sutrašnji mhm. dan. Hoćemo prvo o danu karijera koji je možda studentima završnih godina neko e, bitniji. Pa, može, evo. Dan karijera, tu će se predstaviti svi vaši suradnici, bit će tu između ostalog HEP, Infobip, BAT, Petrol, ITAC i, i mnoge druge firme. Imaće i svoje prezentacije i svoje štandove. Da, točno. Ovako, to su u principu tvrtke s kojima mi imamo nekakvu da li znanstvenu, da li stručnu suradnju ili naši studenti odlaze kod njih na praksu ili su to naši bivši studenti koji imaju svoje tvrtke pa smo nekako povezani s njima i budući da ovo po prvi put organiziramo, nekako nam je bilo najprirodnije pozvati te tvrtke s kojima surađujemo, što ne znači za iduće godine da nećemo neke druge tvrtke zvati. I poanta je zapravo da studenti završnih godina da nekako možda pronađu već buduće poslodavce. Pa to našim studentima nije problem. Znači ono što mi vidimo kao e, povratnu vezu sa tržišta rada je da u biti manjka tih kadrova tehničkih struka i naši studenti relativno dobro se snalaze u cijeloj toj priči i e, vrlo brzo nađu posao nakon završenog faksa. Ovo nam je možda želja malo da ih više približimo tom realnom sektoru, da oni vide kako ti poslodavci dižu, šta oni očekuju od tih naših studenata i da se znaju nekako pripremiti u, da sebe znači znaju bolje pripremiti za to tržište rada i da se mogu bolje prezentirati za te e, za te stvarne uvjete zašto su biti oni i obrazuju. 21 firma bit će prisutna, koliko vam je uopće trebalo vremena se to organizirati? Pa ovako, počeli smo negdje sredinom devetog mjeseca se pripremati malo, pa je bilo rasprave o tome koliko firmi, da li manje, da li više na kraju je ispalo da je tih 21 u biti malo koliki bio interes. Znači da je još toliko mjesta mi bi ih popunili i sad vidimo da je u principu to relativno velik broj firmi, pogotovo kad trebate na svakodnevnoj bazi koordinirati sve te firme, slati im nekakve mailove o svim tim događanjima. Tako da evo, mogu reći da cijela ta priprema je trajala negdje od sredine 9. mjeseca, ali moram tu pohvaliti isto e, kolege studente i studentskog zbora tehničkog fakulteta koji stvarno aktivno sudjeluju u cijeloj, cijeloj ovoj priči. Osim e, ovih koji završavaju fakultete kojima je sam karijera nekako bitan i može ih približiti samim firmama, s druge strane imamo i srednjoškolce koji će se tek dogodine recimo upisati na vaš fakultet. 300 eh, srednjoškolaca stiže eh, na dane otvorenih vrata, također sutra. Malo pogledati kako to izgleda na fakultetu. Znači njihov program je pripremljen na način ne samo da ih se iskrca na fakultetu pa da stoje tamo, eh, nego bit će nekakvih desetak laboratorija na fakultetu, imat će imat će taj program otvorenih vrata gdje će oni praktički će ih studenti sa tehničkog fakulteta provesti kroz te laboratorije, upoznati ih u biti sa studentskim životom i nekako im pokazati, odnosno predočiti im šta se tu radi na fakultetu, naravno tamo će biti asistenti i e, profesori koji vode te laboratorije, pa će im moći iz prve ruke reći ono šta se očekuje od njih, šta, koja znanja mogu tu specifično dobiti i zašto baš od svih tehničkih fakulteta upisati tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci. Idemo se malo onda odmoriti uz jednu glazbenu pauzu, što ćemo slušati? Pa evo ja bih vas molio od Leta 3 kontinenti. Slušamo Let 3, vraćamo se za koju minutu, s nama će i dalje biti profesor Neven Bulić. Tehno Guru. Let 3 je završio, s nama i dalje profesor Bulić s Tehničkog fakulteta. Malo smo u prvom dijelu razgovarali o danima otvorenih vrata i o samom sajmu karijera, a mene sad zanima malo više informacija o nekom napretku te, tehničkog fakulteta, odnosno kako je to išlo kroz godine? Ono što mi svakako, što je potrebno za naglasiti je da mi dosta ulažemo svojih vlastitih sredstava u opremanje fakulteta. Znači to će se vidjeti, e, to se može vidjeti kroz te dane otvorenih laboratorija i intenzivno radimo na tome iz godine u godinu i ako pogledam taj proces od tih pet godina, ono mogu reći da se dosta toga promijenilo, iako to na prvu nije vidljivo. Mhm. Ono, to sad ono gledaš ono danas do sutra, pa pa nemaš neku, neku ideju o tome šta i kako, ali ono baš kad bi sad vratio tu 2011. recimo imamo da smo u potpunosti opremili jedan laboratorij, taj nisam mhm. voditelj, znači koji u biti nije, koji je postojao, ali nije baš bilo opreme nekakve. I ono što je zanimljivo, mi, mi smo to sve napravili sa vlastitim sredstvima, znači sredstvima fakulteta, donacija od ovih naših poslovnih partnera i svojim radom. A što je vas privuklo uopće tehničkoj struci? Pa ja sam upisao srednju elektrotehničku školu tu, eh, tu u Rijeci, eh, zato što me od uvijek zanimala tehnika. Eh, nakon završene srednje tehničke škole sam otišao studirati na Feru Zagrebu jer ovdje nije bilo studija elektrotehnik, bilo je samo viša. I naravno, gore sam na Feru završio diplomski studij, onda sam ostao raditi kao asistent E, tamo sam magistrirao i doktorirao i nakon toga sam dobio priliku ići na postdoktorsko usavršavanje u Austriju u Linz na Linz Center of Competence in Mechatronics i tamo sam odradio tu godinu dana postdoka i u vremenu su mi tu u Rijeci ponudili mjesto docenta na fakultetu, pa sam se... I što vas više interesira, nekakav istraživački dio ili naučni dio ili neka kombinacija? Pa ovako, e, lijepo je malo s ljudima komunicirati, prenijeti ta znanja. Međutim, e, to je dobro dok je to onako rekreativno pa je zanimljivo, ali kad je to posao pa to stalno moraš raditi, onda to nekad malo umara, ono moram e, priznati. A s druge strane, a svega toga, mislim da i taj znanstveni i nastavni rad, mislim da je neodvojiv. Jer kroz znanstveni rad dobijete nekakve nove spoznaje, a kroz nastavni rad u principu zainteresirate ljude za to područje i dobijete nekakve ili svoje suradnike ili buduće generacije koje će se baviti s njime. Ima li nekakav konkretan smjer u elektrotehnici koji je vama naj privlačni, u kojem se vidite neko istraživački? Pa evo ono istraživački što to je područje upravljanja elektromotornim pogonima. Mislim da je to dosta atraktivno područje, pogotovo zbog automobilske industrije. Iako moram priznati da nismo u automobilskoj industriji, znači mi dosta radimo za ove tvrtke sa velikim i specijalnim elektromotornim pogonima pogotovo eh, s, ovom tvrtkom gore iz Linca gdje sam i bio na tom postdoktorskom usavršavanju, tamo radimo nekakve posebne vrste motora sa magnetskim ležajevima, pa je to ajde interesantno nekako. Po pitanju firmi koje postoje u Hrvatskoj eh, takvog smjera, recimo, eh, na primjer, Rimac automobili pa Infobip, ima ih, a je je li to dovoljno za naše tržište ili možemo bolje? Pa ono što ja vidim, e, ono što ja vidim kod, e, kod tih firmi da njima kronično nedostaje ljudi. Znači oni konstantno nas pitaju ono imate li šta slobodnih ljudi, da li je neko završio ili, ili da li je neko zainteresiran. Tako da trenutno, kakva je sad situacija, veća je ponuda poslova nego što je potražnja. A to je dobra onda vijesti za ove koji tek planiraju pa upisati. Pa Evo, pa- možemo reći da smo ono, s te strane dosta ono, sretni, ono, ne znam, za razliku od nekih drugih struka gdje je problem primjerice mhm. ili sa, ne znam, ekonomijom, pravom, gdje nije baš... Mhm. Nije baš bajno, pa hoćete onda možda povisivati kvote upisa? Pa da bi, to je ovako dosta populistička mjera kad kažete da, povećat ćemo upisne kvote, ali za te upisne kvote vam trebaju nekakvi resursi, znači ne možete vi samo reći danas imam 100 ljudi, a e, sutra bi ja imao 200. Znači trebate imati nekakve materijalne mhm. i tehničke. I broj nastavnika i asistenata i prostor. Da. Još ćemo za kraj intervjua ponoviti još jednom što nas to sutra očekuje od 9 do 15 sati. Sajam karijera paralelno s danima otvorenih vrata, sajam karijera namijenjen starijim godinama na tehničkom fakultetu, a e, dani otvorenih vrata 300 tinjak e, mladih srednjoškolaca pristiže malo pogledati koje to smjerove imate, kako vam izgledalo laboratoriju poznat pokojeg profesora i asistenta. Hvala vam gospodine Buliću e, što ste nam došli gostovati i vjerujemo da će sutra biti e, puno, puno ljudi na, na fakultetu, bit će gužva. Pa da, evo ja se isto nadam da će se ljudi ono, da će se odazvati tom našem pozivu, ono probali smo kroz koliko god smo mogli kroz koje kakve medije proširiti tu vijest i stvarno mi, nam je drago ne samo naši studenti da dođu, nego i studenti drugih fakulteta, jer ponavljam, to su firme znači, koje traže i neke druge struke kao i svakog tjedna guru odjavljujemo s onom našom standardnom rečenicom. A to je ostanite znatiželjni i postanite proaktivni. Davor Pejić je Tehno Guru.